pilotan eskuzkat jinketean berezkoek binakako finala jokatuko dute igandeuntan, baionako maiago jinketean, atxaleko iruak eta laudenetatik egoiti, formula labur bat hautatu zuten aurten antolatzaileek, eta bukaeran, lehen mailan, lagalde, zenpol eta holtzomendi dukazur eiatuko dira xapelaren dako, xabi elgar, euskal igatitako komentatzailea zira, xapelketa ubiletik segitu duzu, egunon? Egin hon? Lehenik, eh, Xabi, bi hitzetan, xapelketaren eh, formatua, labura eta aukera gehiago bigarren mailakoak igaiteko lehen mailara. Nola txeman duzu formula hori? Ebe, nik egeran formula huna hainbatuna atzaman diat, ikusten diak formula labur batekine. Eh, be, jokura izun bait, be, ez dira bait ezpada forman edo utzi behar dira txapelketa. bena bai, bigarren mailako pelotai entzat Eh, badu pada, igaiteko, uh, eta ikusteniak eh, jale ez dira igaiten. Uh, bena, bon, uh, uste diat, formula oso intrezgarria izan dela, zerren uh, paiake edo taldiake hainbat horrekatu ikatzabantiat. Uh, eta, bon, be, eni hainbat gustatu izitak formula hoi. Baina, errandu zumezala, azkenean ez dira igan, eh, bigarra mailakoak. Hoi da, ez dira igan, uh, ez dira igan... Zer da, ziloa uh, Bada jale uste dit bat dela zilo bat, uste dit silo zilo bat, uh, lehen mailan, eh, eh, badia bizpalau pelotai uh, zinez goago dienak, eta bon, hoiek behesiktia, eh, txapelketa horren tako, bena hoiek inaidienak, uh, hoiek inaidien maila egoatzen da, uste dut, eta bon, be, final indien biparetan uh, dien beste bi pelotaiak erren dugu peio eta mm, peio eta batik hain bat goa diela, Uh, eh, Bena bon, eh, uste dit, Matin Olzumendi eta Jon Zempol adibidez hor uh, uh, txapelketa handik egintutien eta uste dit, uh, kantin badukarek jokurai uh, zinez bat uh, hie e goatzen dela uh, eta uste dit, uh, azkenin lehen mailako, amailako talde hortan uh, behola izan dela. Odan, mailako finala, ostion egan eh, izanen dela e, lagalde zenpol alde batetik holtzumen didukazu bestetik. E, zira, sorpresa bada, bi pare horiek finalean agertzea? E, be harrituik, ez dit eganen harrituik, zenta egan mesala bezala hainbat horrekatuik diataldik. Geo nik egian erraiteko eta busti nintzen amini bat finale erdietan. Eh, lehen final erdin, eh, pentsatzen pentsatzenin bai e, eh, Galdeta eta, eta joan zen poli bon, geo partida horren emaitzak ikusten due, Uh, azkenin eskarta handia zela, bena, bon, uh, hola da, eh? pentsatzen dit hor uh, Mikael eta eta Bixentera galdek uh, ez diela hoiek, bon, ez dakit, uh, bata edo bestia zain beste untsa, txapelketa, uh, txapelketa huna egin, bena, halada, mm, halada emaitza hainbat hainbat bortitza izan zela. Eta bigeren partidan uh, eh, habo ikustenin uh, eh, Matio eta, eta Simun Lamer bai gaiten, bena bon, eh, beti bada... <laughs> Beti bada, bon, sorpresa, ez da sorpresa handia, emaitzak ez badu jakustene, emaitzak tinkiago zen partida horretan, bena jale urrentzin, uh, otzomendi eta dukazu hainbat, aiza, urrentu partida, partida luze eta edera, Eta, ban behara, eh, sorpresa, ez dakit sorpresa den, me, eh, egan ezak, eh, matin eta batitia dukazu finalilat helzia, sorpresa tipia dela hor. Bai, sorpresa tipia eta berriz ere dukazuk partida ondia, biekke partida ondia egin zuten final erditan. Ordan, finala finala, hau nolekusten duzu, nun izaiten alda finala honen gakoa igandean? Ebe, <laughs> Ez da iz, eh, gato hori agapostu emaitia, pentsatzen eginen hira bena. <laughs> Eh, gako hanitz izaten ahalda, <laughs> gako hanitz izaten ahalda. Uste dut, uh, talde pare horrekatiak, uh, erraiten dugu, efe txapelketa osun, entzun dugu beti, uh, bi pae hoien aipatzeko, eh? Uh, peio, peio eta, eta John Sempol pare hoktan giltza izaten ahaltzela John Sempol. Beste beti makin onzumendi izaten haltzela eh, giltza. Eh, lehen partidan, ohartgia txapelketako lehen partidan kutsatu dira, bi ekipa hoik. Eta ebe, bi gakuek gaitzeko partida egin eta ni horritniz uh, urgentzin, uh, John St. uh, kasek eraiten ahalgunin eh, batitia dukazu inausi zela. Ordin, uh, ez dakit, eh, heltu bada hoi izaten aldagakua, edo joan edo makin, edo peio eta, e, eta batitia bai, behar du partida nuntza sartu, badakigu sumaitaliz uh, bost hamar tanto emaiten dutila partidan sartzeko, eta Beho gehi puntu behar da untsa hasi, eta batitia ikusi ze final erdia egin din Uh, bon, uh, lehoi bat bezala borrokatu da, eh, partida hortan. Uh, zerotik eta behogei arte. Uh, akitzen ahalda eba, heltu bada erten dugu betik be komentarioetan, eh, dela, bena gentia da, eh, bat itia dukazu. Ordin, bon, giltza ez da izai gaitia, eta netako ez da, ez da giltzik partida gaitza izanen da, eta emaitza tiana izanen da partida hortan. Hainik mm, parametro bat zuen maiten ditu, eta debidez, uh, eh, oltsomen polek uh, finaleko presioneari nola jardukiko duten, alde batetik, baita ere uh, eh, dukazukia peiola galderi pilotak entzen alko dion, eta menturaz ere ez dakit uh, konda den, uh, zentzu baten edo bestean, lagalde, lagalde eta zen polek bakrik iru partida jokatu dituzte uh, xapelketa hontan eta behar bada freskoago eltzen aldira? Bai, hoi parametro izigarri importantaduk, edo freskoago heltzen ahaltutzak, edo erritmo eskasin. Hoi da. Eh, eta uste diator ikus, ikusiz, eh, zinez ikusiz, eh, Bi finalerdik eta bi finalerdien emaitzak parametro gaitza izaten ahalduk man freskotakzuna alde batetik uste diat edo peio edo jonen alte freskotakzuna partida habo jokatu balie e frasko tarzun, uh, eh, ukelen John St. Paul bat izigarri askar ikusten dianik fisikoki. Bena eh, bestaldetik erritmo eskasa, eta makin eta eta batik zinez barnen tutsak, ehm, eta, bon, hoi, uste diat importanta dene, eh, partida bye, bai, bye. Bai. erritmo jabo ukendie, jabo, eta hoi finala bat entako, eta geho, bon, presionia, uh, ez dakiat, ez dakiat, erraiten ginean, uh, txapelketa hastapenin, Ohak nuk eh, lehen mailan eta berezkuetan sartu zelaik ikustia partida heli batetan joan zen pola mini bat uh, ez dakiat zaina galtzen edo hola txapelketa juntan ez zitak bate bate uduitu ordein uh, peio lahaldekin aitziak prefosta uh, ahintzenik eh, presione hoi zen eta badakiak uh, urte sumait hoietan uh, uh, binazkako txapel nindela aski usu beraz Euh, Hara, erritmoain aldetik, euh, pentsatzen dira justoki partida gutiago jokatuik, ez dela mm, kalte bat izaten ahaldela. Aipatzen ziren John St. Paul eta aipagarria berba da ez, eta bon, maitin holtzomendik jaz eh, egin duen bezala um, aurten bigar mailako xapeldun buruz buru eta eta lehen mailan eh, eta, eta binazka ere lehen mailan eh, finalean, sartu berria da berezkoetan, ikusten da prestatua dela eta goitiari den pilotaria dela. Bai, bai, e, eh, purki, e, di gani gantin edo diala bihazte ikusi diagu eh, berri atrinketin. E, nik fisiko ki zinez, zinez, eh, bon, untsa, untsa atzaman diat prestik. Eta bon, iduidik, iduidik zinez prestera eta juhatsak hainbat, hainbat zale egiten ditzak, ene ustez. E, geho haladuk zainen aldetik ikusi dugura, Euh, txapelketa hau aintzin uh, ikusi gynira, bon, amini bat uh, ez diat bena uh, bon, bortitz eganen diat, eta hoie kalitate bat izaten jaduk ez bada jaia galtzen. Eta John St. Paul uh, zinez, zinez bat batik edukazuin kontre beharko dike, dozuen gizaz. Bena uste diat, bo lehen partidan jabaz egin, Eh, eta hor, hor, um, azkar ikusten diat, bena bon, dukazu ebai, azkar ikusten diat. <laughs> bai, biztan dira, eta dukazuk, binazkako ez du, e, binazkakoan ez du, ino, xapelik ukan e, baditu zazpi uste dut, binazkakoan zero? Bai, hoi da, hoi da. Binazka peiok bat dutu hanitz eta bizbuka ez, eta, eta, eta alderantziz da binazka. Eta ez dakit, eh, aurten zeltu bat, bakikia ikia duikazuen urtia da, eh? zer eh, ikusten dugu, bon, talde horrek atiak ziren, uh, eh, sorpresa, sorpresa, bai eta ez finalen izatia, eta egean erraiteko bat ikitua duikazuk, binaka mesiluk azkenin, eh, bai, eh bai, titulu bai. bat, eta, eta, eta makinekin, eh, makinekin, eh, prefosta, makine eh, pelota huna, heltu bada itzarin egon den abeti makin holtzumen, igeo ikusten dielaik eh, aintzin eh, bai mati hospital, Bai, eh, bai peiola galda, <clears throat> eta uste diat, nik presiatzen duetan jokurai bate eskiak untsa bat dutupu eta fisiko ki hala bat, hain jaute txuberria bat goiti horadela, dela, eh, matinek zinez, zinez mesilikak, geho ff, zaila duk eta ko finala gaitza izanen duk eta be, behantzen zitak pyuhan izatea. pronostiko bat? Eh, ez duk ari jabena, ale, bustiko nik jale eh, dukazu jabaz ikusten tiat doi, bena Egan ezak, ale, partida eder izan dadin berrogei hoita amazazpi. Hade, e, iruak eta laurdenean, han izango zira modernean Euskal Iratikin, Magali Zubilarekin, <laughs> Zubilagarekin partida hori. Komentatzeko eskermira, Xabielgar, eta partida hona, igandean. Bai, untsa eskerik anitziak.